أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا مرحبا znači welcome welcome dobrodošli ovdje u Šumliju ovaj drevni magla, ja sam budemo zajedno ovdje da se opominimo. Zato, zato uredno zahvaljujem se prije svega glavnom imamu, glavnom čovjeku ovdje u Međusu Maglaj, kao i svom kolegi Hafizu Taliću i džemačkom odboru i ovom džematu na pozivu i što bi rekao vaš priješnji glavni imam ukazano povjerenju da ja večeras ovdje budem onaj koji će pominiti sebe i vas na ovaj datum na ovu iđu, nešto korisno i poučno, a ono što mi promakne, evo, ne da reklamiram, nego samo radi koristi sutra u 9 sati, dok budete čekali izvještaje sa izbora, ko je prošao, ko nije, ko više dobio, uključite Igman televiziju gledajte me 45 minuta. Tu nisam ništa propustio, ne bi ništa dodao ljudi uzeo, toliko sam eto vlada uspio, pa sjedite kod kući i plati svom djetetu od ti desnara, kaj samo gledaj. Imat ćete računa ovdje koska, kutiće ti vas i Zato ovo ozbiljno shvatite. samo nek me Bog ne pomoći. Ili u drogu, ili u krađu, bilo šta. Zato budite oprizni. I hiđe na nas, ako da kažem, neko kočarac, koristi poluka hiđine. Što nije rođenje Muhammeda Rezalama uzeto za islamsko računanje vremena? Mi računamo 2016 otkad, od rođenja Islama. Rezalama. Je bilo logično da bude i muslimansko argument da računa od rođenja Muhammeda Rezalama? E to nije znam na ono što bi se to navezalo da se od tada računa. Nego uzeta hijđa. I mi je ovako bilješava, mi ne treba drugače. Znate kad bi se ova nova godina psinoca slavila kao ona 31. decima? Znate kad? Kad bi bio dernek. Svak bi je slavio. Samo za 14 sat, ovako koju minutu, što bi rekao Hafiz Efendija, malo prolongirano, neće buditi. Prva poruka, što je to Hazret Omer u Zuhriđu? Da bude datum od kada se računa islamsko računanje vremena, po mjesecu. Ovo je računanje po mjesecu, kada je svaka godina Hriđanska kraća se dana. Zato Ramazan kuži 33 godine u okruži svu Jer je po mjesecu računa, po mjeri mjeseca, kako sunce pa je hijra uzeta kao prekretnica, promjena načina stila života. I to je ono, jeste da je nur došao zemlju kad je se Resula Islam rodio. I kad je objava sašla 610. Meka je se obasjala. Ali promijenila se način života tek onda kad je hijra učinila. Kako su muslimani živjeli u Mekke? Skrivali se, proganjali bili. Nisu imali sistem, instituciju. Nisu bili organizovani je Medina bila pogodno kraj da se tamo napravi institucija, da se tamo država formira, da se napravi red. sam treba red. Nije moglo Mekke, pa je trebalo već učiniti da se uradi to što je se uradilo. I da ostane u Mekke neće. I onaj ko ode u Medinu, znaš da je došao radi vjeri. Znaš ti naš posla. Znaš ti naš posla. Pa je vrlo važno da se to prosije, jer je Omer rekao, ničega je prosija ono što valja ne valja. Znaš kad prosiješ nešto, pa ono što ostane to I onda ono što prođe znači dobro je. I nekad je bolja manja količina nego više, kad ima nas sam. Bolje da nas manje da smo kvalitetni. Mislim da sam na Ivanu rekao, opet mi priču, šta znači kvalitet? Prije dok je bilo hadizalica, ušli mi se radom. I treba 12 ljudi da utovari na Sad Sa capinima. Nema hidrolike. Ja imam op na komandu. A oni neki stenju, a ništa ne dodaju. Samo nakon stenje. Rekao crkuća, a ništa ne dodaju. sad posla tamo medini. Došli su ljudi koji hoće vjeru, oni su zbog vjeri napustili Meku. Nešto ne voli nego hoće da promijeni sistem svog života. I znali su mušnici šta radi Vajla, šta će sad Izrael Pa su htjeli da ga ubiju, pa su ga otvorili. A koga se našao u, krevetu, u, u, u, Oni su se borili protiv ideje vladavina. Njima smeta Muhammed Ali Salam, nakon figura. Njima smeta, sad će se iđenom promijeniti način života. Formirat će se država, nestaće njegovi rašljaka. Nema više dernika. Znači, mijenja se iz na način života. Eto, zbog toga sam govorio. Oni se znali da Muhammed Ali Salam ne Ali oni neće isto kao je ona rekla, ako su tu, pa meni godinu bude se protiv njega borili, a vjerovali su, jer su koji koliko sam svoje zlato. Ali pengamber bio košar koji im ostavio, nije, nije im se svetio da je rekao ja odlazim iz svoje rodne grudi, eto sad ćemo pokras nešto. Čak im je ostavio. Ovo nas uči pengamber emanetu. Kad vam neko nešto povjeri, nek se protiv tebe bori, budi pravila protiv njega. Nemoj biti krvnik, silnik. Znači, vrati mu to njegovo pravo, nek se bori protiv prioritete. Budi pravi da pa šta pomoć. Pa je pomogao i nas ako pravi. u svoj biznis, nas na kameru uči, prvo što bi rekao šejh sadi, prvo vidi kako ćeš izaći, pa onda ulazi. Nemoj napamet ulazi. Kaj e, ja ne znam kako ću izaći. Pa što si ušao? Što si napravio deset krava ako pa ne znaš kome ćeš ikom prodavati? Što će ti kokoša ako pa ne znaš ko ćeš jaja? Vidi izlaz pa uči, sad razumijem. Uči nas i kamer nije napamet krenuo u divu. Sa dogovorom, sa dva sustava prije toga nakabi. Pa je onda krijenu, kad i sve je što bi rekao dalje 6 sati, prvo ovdje <laughs> pa i pa stani. ne se jezu i pa i pa stani, imaš propast. I kaže, ispitaj muškost pa se ženi, nemoj ni tu napred ulaz. Prvo vidi, gdje se sprema za ženu. Ovo 6 sati, kaže, nisam ja Ovo zbog ovoga pripremi terijena, znači, kad hoćeš kuću praviti, pripremi teren, pripremi materijal zakušan. Nemoj zakupati tako i onda si. I kaže, što im ne kažu? Kada kaže, ako E to treba da se napravi sistem, institucija. Evo mi ovdje imamo instituciju, imamo smisanu zajednicu, imamo državu. Znači treba nam zakon, ovako nam sam kakav je, mora zakon biti. A prvi put u istoriji se formira država, umet, u Medini, Medinski ustav. Koga je Isar Islam imao Koga je imao? Imao svoje namoskada. Jer imao državu? jer imao se nam svemu uči pa i ovom načinu da moramo učiniti viću da bi formirali zajednicu. Da se zna što mi rekli u Bosni, ko pa. Pitao Kari, kaže, slušaj, ti si pitao, a ja nisam nikoga pitao. Kad ja nije niko pitao, i on mora kušiti. A ovako pitao me da slušaš. Gledat će na sad. Ja nije u uvijek. Šta je još bitno? Znači, Muhammed Ali nas uči da kad nešto radimo, gledaš kako ćeš raditi, idi unaprijed pripremi. I tajno je učinio vidu, što nije javno. Je mogu javno? Jesno nije. A što? A ko je ušao javno? Omer radijalan je ušao javno. A svi su musmani, jedini Omer. Sad koga, koga ćemo slijediti, koga ćemo slušati? Hoćemo reći, idem ja po Nismo mi Omer. Onda nam je uzim Muhammed Ali on nas uči kad je teška situacija, kad ste donji, kad nemate snage i moći. Radi tajno. Radi kako je najbolje, kako ćeš najbolje proći. Šta si ti prsiš? Bilo bi logično da mi se pripali gotovo je. Ne, ne, ne moramo se žalosti. A što da se ne žalosti? Zato što je sve uradio što je do njega bilo. Kad ti, evo sada, ne znam šta sutra da budim. Bilo kakva frtutma, zemljotres, poplava, katastrofa. Ti kad radiš što je do tebe, kazat ćeš, ja rabim, ja sam radio što sam mogu, što ja njemu Ti si uzupo, u Otario Zubio